to kuma wannan dan zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskuren ka ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zurbin ka kenan da haka dan me zaka damu kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarsa dan fasaharsa dan hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayan sa ba a taɓa yi ba a da a tarihi ko ba za a taɓa yi ba daga nan har ƙasa ta nade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su da suke kiransu da suna al-amin karshe suna sau ko zai shi daga garin su lokacin da ya je wajen warqata bin nawfal warqata bin nawfal ke cewa ya laitani fiha jaza'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samartaka ta da jin karfin jikina lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka manzon Allah sai ke mamaki awa mukhrijiyahum yanzu za su kore ni daga garin na? warka ta bin nawfal ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kowane annabi an sa masa dan adawa sai kai dan kana wazi dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu ba za a samu kadan adawa ba wannan shine gishirin rayuwa ka samu ne adawa da kai wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka ya rage maka zunubi wani ya maka hasada ya ƙara ɗaukaka ka wai imamu suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al fi ulumul qur'an a can karshe sai ya masa wata wani tazyil da waɗansu abiyar wa idza arada Allah nasra fabilatin tuyat أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود yake cewa idan Allah yayi nufin ɗaukaka wata falala da take koye ba a santa ba in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada yace laula isti'alun nar fi ma jawarat ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tibu arfil udi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ji zafin sai ya bada mai ina fatan kun fahimta to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a kace kowa ya soka babu yanda za a kace kuma wato ainihin kowa ya darda abin da ka faɗa kuma abin da nake kira ga yan uwa na ɗaliban ilimi ilimi ko gine yana da faɗin gaske bahrul la sahila lahu duk yadda mutum ya kai ba zai je makwararsa ba Da haka har yanzu ina jin na a matsayin ɗalibi na ne yanzu ma nake neman ilimi duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na ta wannan maiduguri tafsiri na yi kwana arba'in da wani abu bana nan kuma neman ilimi na tafi wajen najeriya kuma zan koma nan gaba har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa kar mutum ya dauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makura ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara himma da kwazo cikin harkar neman ilimi da haka wannan shine shawara da nake ba mu kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ko cewa suke mana surutu da Allah shaidar mun zama ɗaya shine ya zanto cewa ba za mu taɓa yin saɓani ba dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shine shaida ta cewa kan mutane sun haɗu to ya tabbatar ya yi kuskure khiratu lahi a ban kasa bayan annabawa su ne sabon manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud ce ubangiji ta'ala ya leka zukatan mutane a ƙarshen zamani sai ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi dan ya zanto shine khatamun nabiyina shine kuma imamul mursalin din sa sai ubangiji ya sake leka zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa da haka sai ya zaɓe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din suka zanto waziransa suka aura masa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya makwabtaka da su suka ranto su suke tare da shi a yakin badar da uhud da sauransu tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki to za ka samu guda goma wanda suka yi saɓani dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fikihu na shari'a ya san akwai wannan kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma'a sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya to amma bambanci tsakanin sabanin su da namu tunda su akwai kyakkyawan niyya ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane ina sabawa wani dan ba dan garin mu bane a'a dan shine ijtihadi na ya kare sai in saba masa kuma da na saba masa bana adawa da shi ko in ce dole sai ya dawo ya bi nawa ko ni sai na bi nashi zan faɗi nawan in baje kolin dalilai shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai shi kenan mutane kuma su yi hukunci waye fa ba da dalili mai kwari su ɗauka haka ake tsakanin abubakar da usman da ali haka ake tsakanin abdullahi dan mas'ud da sauran sahabbai usman bin affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu an tambaye abdullahi dan mas'ud yace raka'a biyu biyu ake dan ita manzon Allah yayi amma lokacin da usman dan affan ya wuce zai limanci abdullahi dan mas'ud ya bi shi kuma aka yi raka'a hudu tare da shi masu tsaye gumi suka je suka ce ba kai kake ba da fita raka'a biyu biyu ake aikin haji ba ya kuma yin raka'a hudu ya wuce kaje ka bi sallah yake ta eh har kwanan gobe fatawa ta raka'a biyu ake amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri yace amma har gobe fatawa ta raka'a biyu ce ma'ana dan na saba maka a wajen fatawa ban zama abokin adawar ka ba haka dan ka saba maka zama abokin adawa ta ba imamu shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har yanzu zuwa subahi sai da aka kiran asalatu kan mas'ala daya bayan kowa yana kare tashi ya kawo dalilan kare tashi da aka tashi wani abun mamaki shi ne shi ɗayan yana cewa shafi'i kafi da gaskiya da na naji ka na gane kafi da gaskiya shafi yana cewa wallahi ni ko yanzu na naji naka sai naji kai ne kafi ni gaskiya saboda domin don Allah ake dan ikhlasi ake to wannan tsarin shi ya kamata ɗaliban ilimi su tafi don haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin adawata ko akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin gabata dukkan masu wa'azi na sunna ina daukan su a matsayin yan uwana ne illa iyaka abinda kawai nake so yan uwa su fahimta cewa muna da yan uwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba ina fata an fahimta sai da abubakar da usman da ali sun yi sabani kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba wannan shine kowa ya kira zuwa ga Allah babbar manufa dai shine ya kasance kana yi dan Allah kana so ka raya sunnar manzon Allah qul kullun ya'malu ala shakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila fata na ubangiji ta ala ya jikan mu gaba daya ya mana gafara ya yafe mana mu ya fitar da hassada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu mu duka ban fitar da kai na ba daga cikin cutukan da na faɗa muku mu duka cutuka ne da suka shafe mu ubangiji ta'ala ya ba mu ikon kukuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu mu zanto babbar manufar mu shine yaya addini zai ci gaba babbar manufar mu yaya za a yi barnatin nan ta maimaita tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60 ta zanto haske ta zanto garin qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya don a karanci qur'ani yaya za a yi ta hada ta zama garin qur'ani garin sunnar manzan Allah wannan shine babban fatan mu wannan ko babu yadda za a yi cin nasara akai sai mun yaki hasada wa juna sai mun yaki kabilanci sai mun yaki dukkan wani abin da zai kawo wargajewar al'umma mun ɗauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awar mu wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba ubangiji ta'ala sai ture mu gefe guda sai ya kawo waɗansu kuma sai su a gaban idan ku aida ba mu bane ba waɗansu ne suke yi an ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba an ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko cire hula suka dafa kansa ko ba haka sai wannan ya zo ya wuce da basu da'awa ba sai Allah ya kawo matasa zarata to haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi muke ganin mun kai wani matsayi sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na hakikanin sunna muka shiga sarrai da biyan bukatun zuciya to fa sawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يك ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yi ba daidai ba ina fatan ya yafe ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi ina mana fatan alkhairi gaba daya ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yi ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ban sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yi wa ba daidai ba ina fatan ya yafe ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine rufe karatu na Maiduguri cikin wannan kaset din akwai wa'azin Sheikh Jafar Rahimullah na karshe a rayuwarsa na Kano da na Bauchi da kuma hudubar dr sani umar rijiyar lemo wanda yake zaune a kan kujerar shek jafar rahimullah a yanzu wanda yake tafsir a gurinsa abokin karatunsa ne abokin gwagwarmaya ne kuma na rayuwa duk mai bukatar jerin waɗannan kasuwan ka iya zuwa nigeria Kano State Nasara Local Government ko kana Hudu Bus idan ka ce na Abu Bilal Sadi Yakubu Alhassan insha Allah duk kasuwan da kake bukata na da addinin musulunci na Sheikh Jafar Fimullah zaka samu wani da tafsir tun daga farko har karshe Riyadus Salihin Bulugul Maram Umdatul Ahkam Ahkamul Janais Kitabut Tauhid kashafin shubuhat arba'un alhadisin nawawi karatun balaga karatun nahau da saurakin karatuka insha Allah ka zo wannan address din zaka samu ko kuma ka bugo lambar waya kamar haka 08036569228 ko kuma da lambar mai kamar haka 064976051 insha Allah duk kasukan da kake bukata na da addinin musulunci na Sheikh Jafar Rahimullah zaka samu yanzu zamu tafi tafsir din Bauchi daga nan zamu sa maka na za zamu sa maka hudu ba goma hattawa wannan kasu din a sha karatu lafiya assalamu alaikum nan muke ba mai sauraro haƙuri domin kaset ɗin bauchi na ana gobe za a kashe shek jafar rahimullah bai yi kiliya yadda ya kamata ba muna ba da haƙuri domin yanayin aikin da aka samu daga bauchi ɗin saboda haka ka biyo mu ci gaba za ka ji na bauchi ɗin yanzu insha Allah sai afuwa da ɗan kuskuren da aka samu. an tuzu rasulallah bai dace ba gare ku suka ta da wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai halatta ba kuma sai za ku auri matansa bayan shuɗe wannan inna zalikum kana inda Allah wannan fasara cikin da dukkan kalmomi kun dai gane mahallin shi a cikin ayar wannan kan sallan fallon sallan ubangiji ta ala ce wata kazo mu makabi ibrahim sallallahu wa hidna ila ibrahim wa isma'il mun yi umarni al'ahadu anan ana nufin umarni wahiduna ila ibrahim wa isma'il mun yi umarni ga annabi ibrahim da annabi isma'il muka ce da su an tsahira baiti ku tsarkake daki na tsarki iri biyu ne at-taharatul hissiyya wa at-taharatul tsarki na ganin ido ku kawar da datti da yanan gizo-gizo da kazanta da dukkan wani abu daga cikin ɗakin Allah sannan tsarki na biyu shine tsarki na ma'ana kar ku rinka furta kalmomin da ba su dace ba a cikin ɗakin Allah ko a shari'a ko zagi ko batsa ko kalmomi na bid'a ko kalmomi na ridda ko na shirka ba su dace bar dakin Allah an tahira baiti li ta'ifina ku tsaka ke dakin nawa gidan nawa li ta'ifina domin wato ainihin masu tawafi wal akifina da masu itikafi war rukka sujud sannan ku tsarkake su ga masu ruku'i ga masu sujada masu ruku'i da sujada sune me masallata domin su ne masu rukuni su ne masu sujira ya yan uwa musulmi ni ban ɗauka mintunan da muka yi mun yi sai da na duba na ga konamar agogo tana halalata ya kamata sai ce mun tsaya tun minti goma baya to amma yanzu mun yi kamar awa ɗaya da minti arba'in to idan muka yi minti ashirin nan gaba mun yi awa biyu kenan wato ya zama an samu kasar biyu kenan 60 abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya sa mu yi tarayya cikin lada mu duka abinda muka kuskure Allah ya shafe mana me nake so in faɗa jiya wanda jiya ban faɗa ba sai yanzu ya uwa musulmi yana daga cikin manufofi na shari'ar musulunci da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kare al'amura guda biyar abu na farko tsare addini din kansa abu na biyu tsare rai ita mummuni mummunin nan ko dan birni ko dan kauye ko mace ko namiji datti da mai shekaru ko dan tsaka tsakiya ko ma dan menene in dai mummuni ne kuma kisan ya zanto da ganganci tuffa ta kisa na ganganci da malamai ke bayarwa ka ɗauki abin da a al'adance ya iya yin kisa ka nufaci mutum da ke bisa ga niyya ka aiwatar da wannan abu a tattare da shi har kuma ya mutu wannan shine kisa ko ka harbe shi ko ka sare shi ko ka soke shi ko ka je shi daga kan dutse ko daga kan wata bishiya ko ka hankaɗa shi wani rami ko ka dulmi ya shi cikin ruwa ko ka sa masa wata guba da za ka yi fauzunin ɗin shi ya ci ko ya sha har ya mutu duk wannan yana cikin siffofi na kisa na ganganci to menene sakamakon fa za a hu jahannam sakamakon mutum wutar jahannama khalidan fiha zai dawo shi kaga wannan wutar jahannama sakamako na farko nan na biyu wa ghadiba Allahu alaihi sannan ubangiji ta'ala yayi fushi da shi wa la'anahu ya tsine mashi albarka wa adda lahu azaban azima kuma wato ainihin ya yi masa tanadi na azaba mai girma to kaga tanadin azaba mai girma dan dan Allah wadannan ababai guda uku wani ɗaya ne mutum zai iya jurewa babu ɗaya da mutum zai iya jurewa kaga wannan hanya ce ta muna kisa din da ganganci sannan kuma wani abu na biyu da aka muna kisa da shi wato ainihin shine nuna kashe rai da gangan baya cikin siffar mummuni dan Allah ya ambaci laifuka guda uku wanda ya ce mummunai ba sa yin wannan ya zana wannan cikin suratul furqan lokacin da yake lissafa siffofin mummunai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما yace su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah kaga kenan ba sa shirka sannan wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kace rai wanda Allah ya haramta kisanta sai da gaskiya sannan wala yaznun ko ba sa zakke zina sai Allah ce wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda duk ya aikata haka zai ci karo da azabar ubangiji yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana za a ka masa azaba ranar tashin kiyama zai dawoma a ciki yana kaskantacci illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki kikkiawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin wannan Allah zai musanya mummunan aikin su zuwa ga kyakkyawa to anan gurin kaga ba safar mummune bace bace san kai da shi manzo Allah ya faɗa yace za a zo da wanda aka kashe a ranar tashin kiyama yana rike da wuyan wanda ya rike shi zai kashe shi wa audazuhu tashabu damani wannan jijiyoyin guda biyu da suke furzar da jini a wannan lokacin zai tashi suna furzar da jini yana rike da wanda ya kashe shi har ya je da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji sal haza lima ne. tambayi wannan menai ya kashe ne. tambaye shi ya ubangiji menai ya kashe ne. da wani dalili dalilin kabilanci dalilin gari dalilin jam'iyyar siyasa dalilin fati dalilin zaɓe tambaye shi menai ya kashe ne. wannan ba karamin abu bane ba yayan uwa mene ya kashe ni wannan ba karamin abu bane ba manzo Allah yake cewa duniya da abin da ke cikin ta ta tarwatsi a neme ta a rasa shi yafi sauki a wurin Allah sama da sarayar ran mummuni guda daya ɗaya daga cikin sahabbai ya je ya yi tsawafi a cikin ɗakin Ka'aba ya kalli ka'aba yake wa ka'aba magana ai ya san ka'aba bango ne ba ta ansa magana amma irin abin nan ne da ake cewa iyyaki a'adi ma iyya jara ma'ana da ku nake ku fahimta ya yake ka'aba na san ke ce mafi darajar wuri a wurin Allah ya kai ɗakin ka'aba kai ne mafi darajar ɗaki a wurin Allah amma wallahi ran mu ne ɗaya ya fi kike ka'aba a wurin Allah kun ga a nan gurin babbar musibar da ta taso mana a sakamakon zaɓe ta yadda wato ainihin jama'a kowa ya wasa wuka da makami sai ya yi rigima a dalilin siyasa wannan ba karamar musiba ba ce ba wannan ita ce mafi nunin siyasa da muka taɓa samun kan mace ni na ɗauka cewa abin ya shafi kano ne ko maiduguri sai da na zo bauta na kaji labarai munana wanda suka tayar min da hankali wallahi na taɓa ɗauka abin na ɗauka cewa bauchi yana wurin da ya fi ko'ina siyasa mai tsafta amma abubuwan da suka rika faruwa a waɗannan 'yan kwanaki ta yadda galibin yara suka tarwatsa suka zama 'yan tsara suka wannan ba karamar musiba wace ba wannan ba karamin bala'i ba ne ba bala'i ne ba kankani ba a nan gurin za a yi rashin rai a nan gurin za a yi rashin hankali domin babu yadda za a yi mutum ya iya ɗaukan makami ya je ya saru wani ko ya kashe wani ko ya soki wani sai bayan ya sha kwaya ya busar da hankalinsa sannan wajen raba wani da ransa a iya rasa dukiya waɗannan makasudi guda biyar na musulunci an rusa uku an kashe rai an rasa hankali sannan an rasa mai dukiya wanda dukkaninsu kowane ɗaya so ake a tsare shi a musulunci saboda haka wajibinmu ne wajibinka ne wajibina ne wajibin kowa da kowa ne me za ka wa Allah me zan wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da ƙarancin shekaru da karancin ilimi da karancin hangen nesa kuma na ba su wani abin da zai gurbatar da hankalinsu na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku sari wani danni me zan je faɗa Allah ran tashin kiyama in da gaske ne in sa dana a ciki mana in sa ƙanina a ciki mana waɗannan ababai ya uwa sun kai matuƙa wajen muni sun kai matuƙa wajen muni kuma wallahi ku abin da nake nufi da ku ina nufin ku masu saurare na ku masu sha'awar addini ku ka a wannan zamani na al'ummar manzan Allah zababbu na al'ummar manzan Allah mutumin da ya kulla alaƙa tsakanin shi da masallaci ko dai je sallah ko dai je zuwa saboda haka ku ne za ku yi taron dangi wajen faɗakar da juna da dangi da yan uwa duk waɗannan yara da suka samu kansu a cikin wannan hali yan uwanmu ne kannanmu ne ya'yan yayyenmu ne ya'yan kannanmu ne makwabtanmu ne sannan mu ne muke yin hasara, idan an yi wannan sare sare bauchi ba wani dan bendal da aka kashe ba wani dan bino da aka kashe dan bauchi ne zai kashe dan bauchi musulmi ne zai kashe musulmi wani abin takaici da na gani wata takarda da aka aka wani daga cikin fitattun mutane yana zuwa nan masallacin ba muna sallah da shi ana masa barazana shi da ƴaƴansa da zurriyarsa cewa a wannan zaben sai an ga bayan su masu wannan barazana ko musulmai ne abin takaici ne wannan abin bakin ciki ne na jiya sama da sha biyun dare ban yi bacci ba saboda haka ya'yan uwa musulmi wajibi ne mu kalli waɗannan ababai waɗannan yara a ja hankalin a faɗakar da su mulki a hannun ubangiji subhanahu wata'ala yake ya riga ya kaddara wa zai ba ya riga ya kaddara shekarun da kowa zai akan mulki yunkurin in kwace a hannun wanda ba zai ci nasara ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya kwace yunkurin in hana wani yi ba zan iya hana shi ba sai in Allah maɗaukakin sarki bai kaddara yi ba da haka wajibinmu shine mu kalla abin mu sa shi a mizani na shari'a ka nema ba laifi ba ne ka nemi mulki ko ka nemi kuɗi ko ka nemi sarauta ko ka nema amma ka nema ta hanya mai tsafta ba ta hanya ta kasanta ba ba ta hanyar da za ka keta ta cikin jinin yan uwanka musulmi ba a ce maka ga kujerar can amma sai ka bi ta kogin jinin su wani da wani sannan ka kai kyauta ka ce ba komai ka bi wancan siyasa ta yan uwan annabi yusuf ta ko ba da yi kauma yin bari in yi daga baya na yi istighfari ga tsaikakewa wa Allah in ka faɗi haka bari in sa a yi kisan bari in sa a yi ta'addancin bari in sa a sha kwayar daga baya na yi gifari. duk mutumin da ya wannan ka tsaye wa ubangiji wa yake baka tabbas din cewa idan yi haka zaka ci nasara wa yake baka tabbas din cewa in ka ci nasarar an tabbatar lalle idan ranar ta zo za a rantsar da kai waye ya baka garanti din an rantsar da kai da safe ko ba za a ɗauki makaranta ka da makarar ka da la'asar duk waɗannan ababe kamata mu kalla ta mizanin shari'a da haka yayin uwa a hakikanin gaskiya wannan babbar matsala ce na yi hudu babin juma'a akan haka a Kano waɗansu na yi su a Maiduguri don da Maiduguri ma na ga abincin ma ya kazanta haƙƙi na ne a kai na haƙƙi ne a kai na in faɗa muku wannan haƙƙi ne a kai na in faɗa muku abin da na yi itikadin shi ne gaskiya amma ba ni da iko in tusa muku shi a cikin zukatanku da karfin tsiya wannan sai daga gandakatar ɗin ubangiji abinda wani malami mai hikima ke cewa yace abin da ke wajibi a kanka an kula ma ta'taqidu annahu sawab ka faɗa abin da kake kudiri a ka cewa shine daidai amma ba wajibin ka bane ba kuma sai ka isar da shi cewa daga ta mutane wannan man kasar din ubangiji da haka ya uwa wannan abu da ke tafi ya kamata mu sake nazari ya kamata mu kalle shi a natsi kar mu jefa kanmu cikin abin da zai jawo mu na fushin ubangiji kuma kar mu bari wani ya amfani da mu don cimma manufarsa tashi ta shi kadai ko cimma manufarsa su su kadai su yan tsirarun su mu yi abin da zai nema mana yardan ubangiji kowa a cikin kabarin sai za a sa shi kadai babu wanda za a hada shi tsakanin shi da wani kowa shi kadai kuma duk wanda kake so lokacin da ka mutu ba zai je ya maka zaman kewa na minti biyar ba a cikin kabari zai je ne abin da kai dawo gida ya ci gaba da harkokinsa kai ba za ka yi masa ba shi ba zai maka wannan ba da haka wannan ita ce amanar da naga wajibi na ne in fadakar da ku ita wajibi ne mu ga yaya za mu rage adadin waɗannan mutane ko waɗannan matasa waɗanda hankalin kowa yanzu yake tashi kasancewar zaɓe ya matso waɗanda ake cewa masu tsara da suka masu kaza masu kaza masu kaza wannan wajibin mu ne mu gamar rage wannan adadin ta hanyar faɗakarwar mu ta hanyar wa'azin mu ta hanyar jan hankalin mu wajibin mu ne mu yi wannan a kashin gaskiya wannan ita ce amanar da nake ganin tara ta a waya na dole in faɗa muku ita ubangiji ta'ala ya riga ya zama shaida cewa na faɗa muku ita don haka fata na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa a yi zaɓe lafiya kuma a wanye lafiya ko fata na ni da ku gaba ɗaya mu zamanto wanda za mu taimaka ba a zubar da jinin wani ɗan ƙoma musulmi ba ko ta kowane irin dalili fata na dukkan dan uwana da yake siyasa wanda zai tsaya ko wanda zai goyi bayan wanda zai tsaya ya bi hanyar da ta dace da shari'a dan ya kai ga manufarsa kar ya bi hanyar da ta ci karo da shari'a dan cimma manufa daga cikin munanan hanyoyin da basu su dace da shari'a ba yin amfani da kisa yin amfani da shaye-shaye yin amfani da sauran abubuwa irin waɗannan daga cikin hanyoyin da ba dace da shari'a ba yin amfani da matsafa da sihiri da binne-binne duka waɗannan shirka ne kafirci ne mu yi iyakacin kokarin mu mu ga wannan bai tasiri a kanmu ba mu ba hanyoyin da suka dace da daidai suka dace da lafiyayyen hankali suka dace da dalilai na shari'a idan mun yi haka ubangiji ta ala zai ba mu nasara kuma zai sanya albarka a cikin rayuwar mu abu na biyu sai alkawali na da jiya mun yi alkawali haka ne ko ba haka bane ba duk kun cika yanzu kowa naira hamsin din shi ta zo nan <laughs> ba ko an sa da karshe ba gaskiya to ni ni ma dai na dan tabuka ba wai kokari ne batun da ni bana cikin mala'u bana cikin ajin masu nauyi ko ba haka ba amma dai ni ma dai na dan tabuka da ni da iyalina iyalina da na shawara da su a waya suka ce in ba da naira dubu biyu biyu a madadinsu kuma kun fike biyu ne da ni daya a dama daya ina jin kun fahimci yaran to ni ma na ce to ni ma zan ba da biyu din ko muna da yara guda bakwai mu duka ni da su wanda su kuma suka bayar da ɗari biyar biyar kaga dubu uku da ɗari biyar kenan sannan ga can dubu shida ya zama dubu tara da ɗari biyar da haka sai ne ta maza na ce to bari in tsare iyalin da ɗari biyar sai zama nawa dubu goma kenan to wannan kenan sannan ajiya ajiya ɗaya daga cikin yan uwa wanda yake kokarin takara ta tsayawa gwamna a nan jihar Bauchi ya ji labari yace ya ji abubuwan da ake bukata da kaza da kaza da kaza shi ma ya taimaka da mashin sababbi guda uku mashin sababbi guda uku kuma an kawo su ga suna a waje suna kyalli cewa masu wa'azi su shiga su je su ta wa'azi shine dan uwanmu wato wanda ke kokarin tsayawa a karkashin tutar PDP kun san shi shine wa zanna na dada Allah saka masa alheri sannan kuma a yanzu muna dab da za mu tashi muna dab da za mu tashi sai ga mai girma gwamnan jihar Bauchi ya shigo mu ba mu gayyace shi ba saboda haka ba mu sa kujera ta zaman gwamna ba da haka lokacin da ya zo sai abin yi mana gingirin gim ya zauna a kan da dacin suka ce gaskiya ya kare musu ba sa gaji da <laughs> ba daga baya sai aka yi masa kujerarsa daga baya kuma ya ce tun da ya ji shi ma abin da ake yi wannan na kokarin taimakawa wannan kwamitin da'awa ya taimaka da kuɗi wuri na gugar wuri naira miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya saboda haka muna fata Allah saka masa alheri muna fata Allah saka masa alheri don haka waɗannan yayan uwa abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi sadaka kaɗan ɗinta ko yawanta ba shi ne muhimmi ba abin da yake muhimmi kyakkyawan niyya da ke tsakaninka da ubangiji da kai da wanda mai naira hamsin da mai naira dubu ɗaya da mai naira dubu ɗari da mai miliyan ɗaya kowa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai masa kyakkyawan sakamako gwargwadon niyyarsa fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da niyoyi na gari ya sa kuma duk abin da za mu yi a cikin rayuwarmu mu yi shi domin sa subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba ikon kauce mata kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu fi karfin zukatanmu ya sa kada shaidan ya yi tasiri a kanmu ya sanya kar mu gajiya wajen dukkan waɗansu ayyuka da suka shafi addinin musulunci ko waɗanda suke da alaka da da'awa ko waɗanda suke da alaka da ilimi alkawalin da na yi da ku shine dama za mu taka birki karfe sha biyu daidai